Ella vienen ya con las palabras que dice Y cuando baila empieza a llamar la atención Está volando alto pa' que la aterrice Y a todo lo que digo ella me contradice Y si te crees mala Yo soy más malo, yo soy malvado soy malvada Me está metiendo presión Y yo sigo firme como si nada Y si te crees mala Yo soy más malo, yo soy malvado Y yo sigo firme como sin nada, bebé. Me encanta la manera en que me mira. Cree que me intimida y en el fondo ya sabe que mentira. Me trata mal si está con sus amigas. Pero me ve con otra y me reclama. Son las cosas de la vida. Si está muy brava, dime si eres mala de verdad. En privado quiero comprobarlo. Que en más brava se A mí me gusta más. Mucho más. Si está muy brava, dime si eres mala de verdad privado, quiero comprobarlo. Cante entre más brava se a mí me gusta más. Mucho más. Y si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, para ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como si nada. Y si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, para ti malvada. Y yo sigo firme como sin nada, bebé. Ella solo quiere llamar la atención. Y yo que no caigo en su juego. Detrás de esa mirada veo mala intención. Detrás de tu maldad con deseo. Ella viene ya con las palabras que dice. Y cuando baila empieza a llamar la atención. Está volando alto pa' que la te dice. Y todo lo que digo Yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como sin nada. Y si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada. Me está metiendo presión y yo sigo firme como sin nada, bebé. Soy Seguiremos rompiendo el triángulo. Let go. Sky rompiendo. Mostima. Bulere. Infinite music. J-Poppin', man.